บุ๊กทูแปดสิบสาม 83. 83. อดีตการสาม Passé 3. Passé 3. โทรศัพท์ Téléphoner. Téléphoner. ดิฉันโทรศัพท์แล้ว J'ai téléphoné. J'ai téléphoné. ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา J'ai téléphoné tout le temps. J'ai téléphoné tout le temps. ถาม Demander. Demander. ดิฉันถามแล้ว J'ai demandé. J'ai demandé. ดิฉันได้ถามเสมอ J'ai toujours demandé. J'ai toujours demandé. เล่า Raconter. Raconter. ดิฉันเล่าแล้ว J'ai raconté. J'ai raconté. ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว J'ai raconté toute l'histoire. J'ai raconté toute l'histoire. เรียน étudier étudier ดิฉันเรียนแล้ว J'ai étudié. J'ai étudié. ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย J'ai étudié toute la soirée. J'ai étudié toute la soirée. ทำงาน Travailler. Travailler. ดิฉันทำงานแล้ว J'ai travaillé. J'ai travaillé. ดิฉันทำงานทั้งวันเลย J'ai travaillé toute la journée. J'ai travaillé toute la journée. รับประทาน ทาน Manger. Manger. ดิฉันทานแล้ว J'ai mangé. J'ai mangé. ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว J'ai mangé tout le repas. J'ai mangé tout le repas.